Ένατο μάθημα. Επιμένετε ελληνικά. Lesson 9. By Greek. And now from business to pleasure. Whether you like to dabble with cooking yourself or perhaps eat the product of someone else's efforts, we hope you will particularly enjoy this lesson. Globe artichokes can be eaten raw as a vegetable or cooked. If you want to cook them, the best way is to boil them until they're soft and serve them with olive oil and lemon. But the recipe that follows is much more tasty and certainly more challenging. Why not take this recording into the kitchen, gather the ingredients, and have some fun? Λεξιλόγιο. Καθαρίζω. To clean. Το φύλλο. Leaf. Βράζω. To boil. Σερβίρω. To serve. Προσθέτω. To add. Το γάλα. Milk. Συνεχίζω. To continue. Η φωτιά. Fire. Αγκινάρες γεμιστές. Stuffed artichokes. Χρόνος Παρασκευής, μία ώρα. Preparation time, one hour. Υλικά για δύο άτομα. Τέσσερις αγκινάρες, 75 γραμμάρια τριμμένο τυρί, μια μισή κουταλιά της σούπας ριζάλευρο, 12,5 εκατοστόλιτρα γάλα, μισό αυγό, μισό κουταλάκι του γλυκού μαγιά σε σκόνη. Λίγο τριμμένο θυμάρι, λίγο βούτυρο, το χυμό από μισό λεμόνι, αλάτι. Ingredients for two people. Four artichokes, 75 grams of grated cheese, one and a half soup spoons of rice flour, 125 milliliters of milk, half an egg, half a teaspoonful of powdered yeast, a little crushed thyme, a little butter, juice of half a lemon, salt. Here are the instructions. Καθαρίζετε τις αγκινάρες. Βγάζετε τα σκληρά φύλλα, κόβετε τις σκληρές άκρες και το χνούδι στο εσωτερικό τους. Βάζετε το χυμό του λεμονιού και τις αγκινάρες σε νερό και τις βράζετε για 10 λεπτά. Γέμιση. Αφήνετε το ριζάλευρο να καβουρδιστεί λίγο σε μικρή κατσαρόλα. Προσθέτετε το χλιαρό γάλα και λίγο αλάτι. Ανακατεύετε συνεχώς. Προσθέτετε το τριμμένο τυρί, το τριμμένο θυμάρι και τον κρόκο του αυγού. Συνεχίζετε το ανακάτεμα. Κατεβάσετε την κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέτετε τη σκόνη μαγιάς και το χτυπημένο ασπράδι αυγού. Βάζετε τις αγκινάρες σε βουτυρωμένο ταψί, ανακατεύετε πολύ καλά και βάζετε τη γέμιση στις αγκινάρες. Βάζετε το ταψί σε προζεσταμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου και ψήνετε για 20 λεπτά. Τη σερβίρετε αμέσως και καλή όρεξη.